kumvise hadi isanganiro kaze mu makuru yo kuri wa gatanu agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira kiziga cy'umuntu watamenyekanye cyatowe mu gitondo cyo kuri wa gatanu muri quartier Nyabagere hano mu gisagara ca Bujumbura uwundi muntu yaraye apfuye yarashwe n'abantu bitwaje inkoho muri komine kibago y'intara ya makamba sentare zine zisubiramwo imanza nizo zigiye gushyirwaho mu ntumbero yo korohereza ababuranyi byashyikirijwe n'umushyikiranganje w'ubutungane mu mubonano yagiriranye n'abarongoye abandi mu karere k'ubutungane haravugwa ubukene bw'ibiharage mu ntara ya ruyigi haraheze indwi ubu igiciro kikaba cyiyongereye ko ibice mirongo itanu ku ijana turafitiye kandi na mucana ingene yandi bidukikije abo muhinga mu bijanye n'ibidukikije ndasubiye kubaramutsa nkuko nemeje kubabwira mu ngingo nkuru nkuru ubukene bw'igitoro ca mazute bwari bumaze kabiri ngo bugiye kurangira kubera mazute iriko iyinjira ari nyinshi ibyo byashikirijwe n'umushikiranganje w'amazi butare n'agataka kuri wa kane mu nama nshingamateka hakaba hari hariko hasigurwa akamaro Burundi buzogira bwinjiye mu muryango w'ibihugu bikoresha amatara avuye ku mishwarara y'izuba kome manera kiza kandi ko iyo ibiciro biriko birahinduka ku isoko mpuzamakungu bidasigura ko mu burundi naho bica bishoka byigaragaza tumukurikire mu minsi iheze igiciro cy'igitoro cyarashoboye kuduga ah, dukurikije uko cyifashe mu makungu ah, igitoro kirabandanya kitangorane zihari hanyuma mu minsi iheze harabaye eh, ikintu cyerekana yuko igitoro cya bisaba bariko barabikora babikoreramo uh, ubona yuko bipfuza yuko uh, bosubira kuba nk'abaduza ku gitoro cy'amazutu ariko uh, twebwe natwe tugaca tubona turavye kiva tukabona ibiciro naho bitanguye kumanuka ariko iyo ibiciro bitanguye guhinduka mu makungu si ukuvuga yuko ubwo nyene hano iwacu bica bitangura bikagaragara ubwo nyine birafata umwanya rero yuko usanga hariho ibyamaze kurungikwa ku giciro cyabyo n'ibyo rero bishobora kuzoshika mu gihugu mu mwanya uh, ukurikira uh, duca dusanga rero mu bantu bagenda kukizana hanze baca kumbure bagenda bagabanya mazutu bazana cyane esanse bica bituma rero hano mu gihugu haba ah, iyo desekiribure niko navuga hagati ya esanse hamwe n'amazutu urumva iyo uri umuntu w'umudandaza kenshi hari igihe uca wihutira kumbure cyane cyane kuri icyo ubona yuko uvuze ko inyungu cyane gusumba hari ukuntu rero navuga byaciye ah, bituma sitoke iri mu gihugu ya mazutu iba nto ugereranyije na sitoke ya esanse ariko inguvu zagiyemo ni nyinshi ku buryo biriko birasubira mu buryo eh, mazutu iriko irinjira ari nyinshi kugira ngo eh, turabe yuko ibyo bibazo biva mu nzira aha rero aha rero ntibaremesha ah, ndababwira yuko bigiye gusubira mu buryo inguvu ziko zirakoresha ni nyinshi kugira ngo turabe yuko icyo igitoro mbere kuko iyo kiragenda kimanuka tubone Eh, yuko dushobora gushyikirwa byerekeye ibyo bijyanye n'ibiciro hanyuma twigire hamwe eh, turabe eh, kumbure ingene byosubirira kugenda kugira ngo ibintu bisubire mu buryo ibiciro by'ibiharage byaduze inshuro mirongo itanu ku ijana mu kiringo cy'ukwezi kumwe mu gisagara cya ruyigi abidandaza bavuga ko babura aho babirangura mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara bamenyesha ko byoba byavuye ku barimyi badakunze gushora mu minsi ikurikira mu minsi mikuru jean claude nshimirimana mu ruyigi amafaranga ari hagati y'igihumbi n'amajana ane n'igihumbi n'amajana atandatu ku kiro n'ibihaga bigurishwa ko kuri uyu wa gatanu mu makiyosike ari ku mabarabara atandukanye mu gisagara cya ruyigi cyo kimwe no mu isoko mu gihe byagurishwa ayari hagati y'igihumbi n'igihumbi n'ijana mu ntango z'ukwezi kwa cumi na kabiri gushize ababidandaza ku kiro bavuga ko bibagora kuronka aho babirankura kuko atabarimyi bariko babishora muri ino minsi ahandi bahora barankura ibiharage bavuga ko ariko badandaza b'abagrosiste none naho nyine bamenyesha ko batabironka bigatuma babirankura ku buzimbe aho bibonetse bamwe mu badandaza b'abagrosiste bayaze na radiyo isanganiro bavuga ko atabiharage bagifise mu bubiko nka bose festus cy'ubucuruzi umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya ruyigi asigura ko ibiharage bishobora kuba bitaboneka uko byahora muri ino minsi kuko abarimyi badakunze gushora mu minsi ya mbere kurikira iminsi mikuru nayo kuba abadandaza b'abagorosiste atabyo basigaranye mu bubiko bavuga ko byumvikana kuko haheze ikiringo kinini kuva babirankuye mu kwezi kw'indwi kandi bakaba babwirizwa kubishora imbere y'uko umwimbu w'irima ry'agatasi utangura gushorwa kugira ngo ntibahombe jean claude nshimirimana mu ruyigi radiyo isanganiro tugushimire jean claude eh, shimirimana mu bimwe mu bituma imitobe temewe n'amategeko iguma ku isoko ngo n'ibiturire bishobora kuba bihabwa abari bajejwe kuyituza bivugwa n'urongo ishyirahamwe parisemu gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo fositandi ku mwana ashikiriza ko imfungugwa hari nk'imiti kuko zishobora kwica ubuzima cyangwa zikabukiza ku bwiwe ngo leta yotegerejwe gushigikira cyane ikigo bebeni kijejwe gupima ibyahinguwe kugira haje ku isoko imitobe ikwije yujuje ibisabwa abanyagihugu nabo ngo bakwiye kwikebuka bakaraba ibyo bihereza kuri kirafosita ndikumana twebwe ibyo twabyakiriye umubabaro ahubwo no kubona ko ari akamaramaza ku bintu nk'ibibandanya bivugwa ubwa mbere hoho tuza kumenya ibintu by'ibifungwa abantu bihereza bimeze nk'imiti harya imfungugwa zirashobora kudukiza indwara cyane zirashobora no kutwica y'ibihingurwa ari ntangere mu guhingura ibintu bijyanye n'ibifungurwa ubu rero abantu bose bikikamukiza agafata ibi agateranya n'ibindi akavanga agira gute akazana ngo aje kuzana ibidanaza ku ntuzi nico gituma ari ukugaba cyane na burya muri kakari usanga hari n'ingwara nyiza ziriya duhe ivyo bibaye inyuma yaho ubushikiranganje bw'ubudandaji buheruka kuzunguruka iyo mito ikoregwa ariko biragaragara ko ibandanye ikorwa mu buryo butari bwo bishobora no kubangamira amagara y'abantu byoba biva kuki bikomera kubera iki kubera igiturire cyabantu ariko barabihingura bakabuza inzego gukora mu bushikiranganje ugasanga ntibariko barakora neza ugasanga bufashe ingingo canke mu gipolisi ntibariko barakora neza ca giturire kituzingamitse rero usanga kiriko kirabuza inzego za leta gukora neza ibyo zijejwe kubera kumbura baba zirimo ariko baragira inyungu muri ivyo naho bishaka gusinzikaza ubuzima bw'abanyagihugu kugira amagara y'abanyagihugu igihugu ntiyononekare n'akahe kamamutera kubavyihereza hamwe no kuri leta ubwa mbere leta itegeza gushigikira bimwe biboneka kijya kigo ca BBN mbere bakagiha uburyo bukwiye n'abahinga babishoboye n'ibikoresho bishoboye kugira bakingira ubuzima bw'abanyagihugu basaba ko n'inzego zibijejwe zogira icyo twokwita ankete zimbitse ari igipolisi twaja hamwe tugira turi abantu bashobora kubashaka gupfukama mu nda abanyagihugu guhingura ivyo bintu igihe icyo kigo kitashoboye kubiseritifi hanyuma tugasaba rero ko n'abanyagihugu nabo nyene kwikubita agashi igihe ariko arabona ibintu biza ku masoko gutyo bakihangana nta gupfakaza ibyo bafashe igihe baba babona yuko batazi kushobora kubazanira n'ingaruka mbi turacarondera abarongoye ikigo BBN kijejwe gusuzuma ibyo binyobwa kugira bagire icyo bivuze ko ariko ntiturashobora kubaronka inama isumba ingimba Amakuru yacu tuyabandaniriza mu gisata cyubutungane ngo hagiye gushigwaho hose zine disubiramwo imanza mu ntumbero yo korohereza ababuranyi bishikirizwa na Aimé Laurentine Kanyana mushikiranganje ubutungane hari mu mubonano yagiraniye n'abarongoye abandi mu karere k'ubutungane ka Bujumbura ku kibazo c'amazu yakoreshejwe mu vyaha yari yamenyeshejwe ko agiye kugurishwa kugira avemwo indishi y'akababaro mushikiranganje Kanyana humuriza abanyenezo ko amazu atacoye yafatiwemwo azoguma akingiye kandi ko atigeze adoma kuri urutoki ba nkeneye nk'ubu tubaza nibere n'ibigira sentare isubiramwo ayo masentare asubiramwo umushikiranganji w'ubutungane Mero Hantine Kanyana avuga ni sentare isubiramwo ya Makamba izokwakira amadosiye mu ntara za Makamba na Rutana iyamuha izokungurizwamwo amadosiye mu ntara za Mwaro Bujumbura na commune Muha yo muri commune Ntahangwa hamwe no hagati mu gisagara ca Bujumbura sentare isubiramwo yahora ari ya Bujumbura iciwemo gatatu hakaba hariho sentare isubiramwo ya Ntahangwa ikaba izungururizwamwo imanza zivuye mu muri sentare nkuru y'igihugu ya ntahangwa sentare nkuru y'igihugu ya muramvya sentare nkuru y'igihugu ya cibitoke hamwe n'iya bubanza hariho kandi na sentare isubiramwo hariho kandi sentare isubiramwo ya bujumbura meri mu gisagara cya bujumbura emile hantine kanyana avuga ko iyo ngingo yafashwe kubera ko imanza zahora ziteba kandi ko n'ababuranyi bahora bagenda ingendo ndende hageze kunguruza ku kibazo c'inzu ziheruka kumenyeshwa ko zigiye gufatwa kugira zigurishwe ku kibazo c'inzu yaheruka kumenyesha ko zigiye gufatwa zikagurishwa kugira zifashe mu gushumbusha umushikiranganje emile hantine kanyana amenyesha ko indishi y'akababaro irondegwa hariho hose ariko agahumuriza ko amazu atatu yafatiwemwo atazokomwakomwa nk'uko byasabwe n'umukuru w'igihugu ko ibintu by'abahunze igihugu byokingirwa bazana bafata ibigwanisho ko by'ukuri bari ibyo konona none ivyo bigwanisho vyononye hakaba abantu benshi babuze abantu ngaha babuze n'ibintu mbega nta ndishi bakeneye mbega indishi izova izova kuri abo babikoze rero iyo umuntu yakoze icyaha hafatwa ivyiwe gafatwa amafaranga ye agafatwa nawe nyene nagombye kuvuga ko twosezerera ingendo yuko umuntu azosiga ashize amabombe mu nzu keke pa canke ahantu hanyuma agaca yirukankira ejo bayasangayo ukaca umengo ico kibanza ahubwo azobandanya agikotesha ah, abandanya ahubwo arondera amafaranga yo kugura amabomba ivyo ahubwo Burundi eh, cyari igihugu cy’amahoro kidasanzwe nta hamwe vyoshoboka ko ahantu hafatwa ibintu nk’ibyo leta ibitarahafata ibihumbi jana kuri habari n'ibihumbi amajana abiri kuri umwe abo bantu bo muri komine kayokwe bagizwe n'abagabo batatu n'umwigemwe umwe bagirijwe kunywa no kudandaza inzoga zibujijwe n'amategeko yitwa witwa umudiringi izo nzoga zikaba zari zafatiwe mu mihana iwabo hagati y'itariki mirongo ibiri n'umunani n'itariki zibiri kwezi kwa mbere izo nzoga zirakunda kuvugwa na n'abajejwe intwaro ko zituma ugushwana mu miryango gusesagura itunga ry'ingo no kubangamira amagara y'abantu amazu y'uburiro n'ubunywero atari make mu makomine agize intara ya cibitoki arangwamwo ubukene bw'utuzu twa sugumwe ujejwe isuku mu ntara ya cibitoki ibitoki hamwe n'icegera ca komisera jijwi polisi cyo gukinga impanuka bemeza ko abajejwe intwaro batabafasha mu kugwanya abo batagira utuzu twa sugumwe buramatari w'intara ya cibitoki wewe amenyesha ko igikorwa c'isuku categerezwa kuba ica mbere mu byo abatware bajejwe agamagarira ababijejwe gukorera hamwe inkuru tubaza Alex ndayiragije ku mugwa mukuru w'intara ya cibitoki ku mazu y'uburiro twashoboye gucamwo ayarenga cumi n'atanu ku mirongo ibiri nta tuzu twa sugumwe yari afise amazu y'unywero nayo ashika atandatu gusa ku yashika mirongo ibiri twagendeye ntiyagira utwo tuzu ku mugwa mukuru wa komine rugombo naho cyane cyane muri karitsiye twayiri nk'utuzu tw'uburiro n'unywero nka twose ntiyagira utwo tuzu ujyaje isuku mu ntara ya cibitoke aremeza ko no mu yandi makomine agize intara ya cibitoke hakenye utuzu twa sugumwe ibyo bikongera bikemezwa n'icyegera cya komiseri agejeje igipolisi cyo gukinga impanuka mu ntara ya kibitoki ari wajejwe isuku mu ntara ari uwo bose baremeza ko abajeje intwaro batabafasha mu guhana no guhimiriza bafise amazu y'uburiro n'unywero ngo bategekanye utwo tuzu twa sugumwe ubyejwe isuku mu ntara ya kibitoke amenyesha ko hari igihe agiye kugira ngo ahane ufite ubunywero cyangwa uburiro budakwiye ngo acaronka telefone zivuye hejuru zimubuza kubandanya icyo gikorwa ashikiriza ko agiye kugirisha inama abajyaga isuku mu makomine kugira begera aho bibazwa hanyuma bataye umurongo bahanwe buramatari w'intara ya cibitoki teriteka yosefu ataba bavuga ko abajyaga intwaro batabafasha ngo nabadashaka gukorana nabo kuko ngo icyo gikorwa kiri mu bya mbere abatware bajejwe aho rero abajeje isuku mu makomine ngo bategerezwa kwegera abajeje intwaro bo hasi kugira utwo tuzu twasugumwe twubakwe mu mihana eka naho hari amazu y'uburiro n'ubunywero mu kibitoke alexis ndayiragije radiyo isanganiro amakuru yacu tuyabandaniriza mu gisata cy'umutekano hari ikiziga cy'umuntu atamenyekanye cyatowe mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu muri quartier Nyabagere iri muri zone Gihosha no mu gisagara ca Bujumbura amakuru ava mu gipolisi akemeza ko uyu muntu yishwe anizwe hakoreshejwe umugozi amakuru atangwa n'abajejwe intwaro muri Nyabagere avuga ko uwo muntu yiciwe mu kindi kibanza hama azanwa n'umuduga mu ijoro gutabwa muri iyo quartier muri kino gihe cyo kiziga kikaba kiri mu buruhukiro rw'ibitaro vya Hwakarede mu Kamenge umuntu umwe niwe yapfuye kandi ku mugoroba w'iri joro ryakeye arashwe n'abantu bitwaje inkoho n'umupanga ku rubibe rw'umutumba wa Jimbi na Murambi urenganye ahitwa mu Gifumbi aho ni muri komine kibago y'intara ya Makamba nkuko bivugwa na mustaneri yo komine ngo yishwe yaravuye kudandaza ku isoko akaba kandi yari n'umuvunjayi yari kwipikipiki yahetswe n'umugenzi wiwe ari nawe yaciye afatwa ubwo nyene kumvo z'amatohoza ngo kuko we ataco bamugize zeno nishimwe arahumuriza abanyakibago arongoye akabasaba kugenzura uruja n'uruza hagize uwo biketse bakabimenyesha abajejwe umutekano hakiri kare muri komisariya y'igipolisi muri iyo ntara bamenyesha ko bamaze gufata abantu batatu kumvo z'amatohoza uraca bugacana ayandi mu bidukikije imicafu iva mu mazu yandagaye mu bibanza bitandukanye mu gisigara cya bujumbura igizwe n'ibisigarira by'ibifungugwa irabangamiye ibidukikije uretse ko izana akamoto kabi iraheza igakwega udukoko dutandukanye umwigisha wa kaminuza akaba n'umuhinga mu byigwa bijyanye n'ibidukikije kumana teofile asigura ko hariho uburyo bwo guhingura iyo micafu ibora mu kugira nyabarega z'iterambere kuko biheza bigatanga intabire idatitura isi munsi ido ni muri bucana yandi bidukikije na Christella n'izigama nk'uko twari twabibabwiye muri gucana ayandi y'ibidukikije iheruka imicafu iva mu mazu igizwe n'ibintu bitabora nk'ubumwanya n'ibindi bironona ibidukikije kuko bimara imyaka myinshi ntibiheze ngo biribwe n'udukoko si ibyo gusa n'imicafu igizwe n'ibisigarira by'imfungurwa iyo bitawe bironona ibidukikije nk'uko bivugwa n'umwigisha wa kaminuza akaba ari n'umuhinga mu byigwa bijyanye n'ibidukikije ndikumana teofile iyo micafu iva mu nzu ivuye mu bisigarira by'ibifungurwa ibishishwa by'ibiraya by'ibitoke by'amatomati by'ibyamwa ibyo ni byo cyane cyane bihuta biratera ingorane aha iwacu kuko bigumye birunze mu ntaba z'urugo canke iruhande y'ibarabara birabora hanyuma bigakwega imbeba ubukoko bwinshi mbere n'imibu igacironka n'aho iza kubyarira uyu mwigisha wa kaminuza asigura ko hariho uburyo butatu bwo guhingura iyo micafu iyo babirunze hamwe biraheza bikavamwo umwuka bwa mbere umuntu ashobora kubishusha ku madogarashika amajana atanu na mirongo umunani ibyo rero nicyo twita pirorize hakaba no kubishusha gushaka ku madogarashika amajana icyenda iryo tubyita gazeyifikasiyo aho rero muri iki cya mbere turonkamwo umwuka w'amazi umwuka ugizwe na metane hama kavamo n'ikintu gishaka gusa n'amakara tubyita car ariko ibi rero ni ibintu bisaba amafaranga menshi tuvuge hafi nk'amayero ibihumbi ijana mirongo ibiri ibihumbi amajana abiri mbere anarenga uyu muhinga mu bijyanye n'ibidukikije avuga ko ubuhinga butavuna bwo guhingura iyo micafu ari ukugira nyabarega z'iterambere zivamo intabire yo mu bitegwa n'ubuhinga twoshobora ni ukugira inyabarega z'iterambere inyabarega zo mu kirundi burya zitanga intabire itameze na neza cyane ariko tubihinguye dukoresheje ubumenyi dufise turashobora gukuramo intabire nziza cyane bwa mbere iba irimo harimo ibyankenerwa mu isi kugira ngo isi isubire kugira ubuzima hanyuma hakaba harimo carbone na azote biri mu buringanire ibiterwa bihuta birakenera kugira ngo bikure neza iyo nyabaregame ni ukuyimba yohoba tuvuge nk'amazu nk'ayo nk'amazu nk'atatu canka ane yoshobora guhingura iyo micafu iva mu mazu yo ngaho i ruguru na hene birashoboka mugabo hoho kenshi na kenshi abantu baca bavyitwarira kuja gutabiza imirima yabo ariko igitangaje rero mu barundi wabwiye uti muzane udufaranga dukenya kugira ngo uze turashobora kubyegeranya neza ntibazoguha n'urumeya mbwagomba kuza kubitwara gusa ata kintu atanze kubw'uyo mwigisha wa kaminuza guhingura iyo micafu ibora byokorwa na leta mbere n'abikorera utwabo bagaciramo imitahe abufata iya mbere burya ni leta ikongera rigahimiriza abikorera utwabo kuko umuntu agiye muri iyi ni filiyere yo kugira intabire ivuye mu micafu yo mu nzu harimo amafaranga none ikiro ca angere eh, nimubona yuko kigeze ku gihumbi n'amajana abiri nibaza yuko ibi inya rashobora kugurwa hagati y'amajana atandatu gushika ku majana umunani y'amarundi aho rero urumva ko yokuramo inyungu itari ntonye uyo mwigisha wa kaminuza akaba ari n'umuhinga mu bidukikije ndi ndikumana Theophile avuga ko isi itabiwe n'ifumbire ivuye mu misigarira by'imfungurwa igira uburyohe muri seni hoho bavuga ko bamaze guharura ku rugero rw'ibice mirongo 20 kwijana ubutegetsi bw'ico gihugu buragiriza ishengero Katolika ko yivanga mu bintu nka byose harimo n'ibyo gukurikirana amatora inama nkuru y'abasenyeri katolika ivuga ko ifise byegeranyo bikwiye by'ifatiro ku buryo bwo kwemeza izina ry'umukandida azi imbere mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ngo arafise ibyegeranyo byo ku biro by'amatora birenga mirongo ibiri na bitatu ku bihumbi mirongo irindwi byashyizweho na seni ishengero katolika ryemeza ko ryari rifise ubushobozi bukwiye bwo gukurikirana amatora ku buryo ryakwiragije abarorerezi bashika ibihumbi mirongo ine mu gihugu cyose umuvugizi w'inama nkuru y'abasenyeri yabwiye ku bagenzi bacu ba hefi yuko ari umugwi seni utangaza izina ry'uwatsinze